بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زهر dragom gospodaru koji nas je počastio Rasulullahom sallallahu alaihi sallam salavat i salam Rasulullahu njegovoj časnoj porodici vrlima sahabima i svima onima koji su živjeli i živi sa islamom u svojim srcima i sa služenjem umetu na svome umu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, na samom početku, na samom početku ću vas zamoliti da se sjetimo Fatihom i dovom rahmetli imama Buhari čiju hadijsku zbirku čitam. Rida elila fatiha Kada čovjek zna da je dragom gospodaru najdraže ono djelo kako nas je obavijestio Rasulullah sallallahu alaihi u kojem jedan od nas ustraje. Zbog toga je vrlo bitno da uvijek nastojimo u svome životu biti ustrajni u onome dobru kojeg činimo. I jedan od glavnih recepata za promjenu ne samo mog i tvog života, nego promjena umeta i promjena muslimanske zajednice dolazi iz ustrajnosti. Bez obzira koliko se na početku neko djelo čini malim, bez obzira koliko rezultati na početku nisu onoliki koliki bi mi voljeli da budu, ako poslušamo Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i učinimo ono što najviše gospodar voli, ustraje, tada ćemo vidjeti da će rezultati doći. I groznica na koju onaj upozorava, ma protiv nje nema antibiotika. Ona se mora znanjem potisnuti. To je groznica koja se zove brzi rezultati. Ljudi preko noć hoće da naprave rezultat. Mi moramo učiti iz svoje vjere da je vrlo bitno ustrajati. Vrlo bitno je biti predan u onome što insan radi i što je najbitnije. Treba biti svjestan da ovo što mi radimo, nadamo se gospodaru i nadamo se njegovoj nagradi. U jednom od prvih predavanja, prije više od dvije godine, stirao sam hadis Rasulullah s.a.v. koji mi opet naumpao. Men ahja sunneti faqad ahabbeni. Onaj ko življava moj sunnet, a od sunneta Resulullah sallallahu alaihi wasallam je traženje znanja. Men ahja sunneti, onaj ko življava moj sunnet, faqad ahabbeni. Ta osoba mene voli. Wa men ahabbeni kane ma'i fil A onaj ko mene voli, sa mnom će u džennetu I zato halka hadisa je samo pokušao da se oživi sunnet. I ne da se veže za insana. I zato s vremena na vrijeme Stalno ćete vidjeti mlađe ljude, naše imame, dolazi umjesto mene. Nemojte da vam to bude razlog da opadne broj. Oživimo sunnet Resulullaha sallallahu alaihi tako što ćemo čitati njegove hadise, razmišljati o njegovim hadisima i te hadisa ako Bog da pretočiti u stvarnost. Na samom početku ovaj, ovog večerašnjeg druženja poglavlje do kojeg smo došli nosi naslov Babu ivatil imamin nisae wa ta'limihim poglavlje savjetovanje imama ženama i poučavanje žena. Jedna od stvari koja, na koju moram skrenuti pažnju, ja molim pogotovo naše mladiće i ovaj muški dio džemata da obrati posebnu pažnju na ovo. Kako vrijeme prolazi, primijeti se jedan vrlo loš trend. A to je uglavnom zato što našu svijest i naše identitete oblikuju mediji. I oni printani i oni elektronski. Žena se isključivo prikazuje kao suprotni spol. Isključivo. Kao nešto za što se vežuje intima. Da ne koristim teže riječi. Znači ipak smo u džami. Pokušava se marginalizirati. Činjenica da je žena i mati. Da je žena, i kćerka. Da je žena i sestra da je žena i nana. Sve se svodi na jednu. I vi ako gledate, rijetko kada ćete vidjeti da se žena predstavlja u bilo kojem svjetlu onoliko koliko se predstavlja kao suprotan spol ili kao objekat. Jedna od opasnosti na koju moramo ukazati jeste da takvo posmatranje stvari narušava red najprije u nama samima a zatim i u društvu. Navest ću samo jedan primjer. Oni koji su oženjeni znaju ga. I udate. Oni koji će se oženiti i udati saznaće. Ako si se oženio ili ako si se udala, za onoga ako mi je samo žena, imat ćeš puno problema. Ako si se oženio, jel, i udao, udala, za onu osobu koja te doživljava i na drugi način bit će ti lijepo Kaže Hasan al-Basri, došao mu čovjek, pita ga, kaže imam sina, hoću da ga oženim. Kaže, oženi ga sa onom djevojkom koja zna Allah. Dolazi čovjek, kaže imam čerku, hoću da je udam. Kaže, uda je za ono koji zna Allah. Pa onda Hasan al-Basri ovo tumači kada je rekao za djevojku. Kaže, in ahabbeha ekremeha, ako je zavoli kroz brat, kroz životne situacije, kaže on će je počastiti koliko god može. Ako, je bude, ako mu bude mrska, to bi Arabi, bude u situacijama, vidi što ova radi. Kaže, znaj da je onaj ko ima takvalu u svom srcu neće je poniziti. Taj takvaluk je da je ona i moja sestra. Ona je, ako mu je rodila dijete, ona je mati moje djece. Zbog toga je vrlo bitno da mi muslimani i muslimanke skrenemo pažnju na to da nije ovaj način prezentiranja odnosa između suprotnih spolova. Oni koji se sjećaju 96. godine. Kosa se na glavi diže čovjeku. Ovu nedelju od 96. su otvorili debatni klubove. Pa hoću da debatuju o svemu. Ono za i protiv. To se zove u psihološkim procesima relativizacija. Šta radiš? Treba li poštovati babu ili mamu ili ne treba? Jel? Pa neki ne treba, što? Što će ih poštovati? I onda argument je pa ne poštuju ni oni svoje roditelje. Taj proces koji je otvoren, između ostalog, do te mjere morbidno završava 2010. da u nedelju ujutru 9 sati na televiziji kad dječita gledaju crtane filmove. Oni govore argumentaciju zbog čega je homoseksualna zajednica marginalizirana, ugrožena, zbog čega Pazi, hoće da kinišu na društvo i još hoće da to argumentiraju. Ja vas molim, nije dovoljno biti čestit čestita. Mi smo svi na jednoj lađi. Ako pustimo da oni koji su maloumnici među nama probuše taj broj, svi ćemo zajedno potoniti ono čemu nas Resulullah s.a.v. ovdje uči. Prva stvar, samu, sami naslov poglav, Resulullah s.a.v. odvaja svoje vrijeme i ide da poučava žene. Zašto? Kaže Ulema, i to pogledajte danas. Kaže jedan alim, ranije su nas tukle hladnim oružjem. Sada su nas uzijeli nježnim oružjem tući. Hladnim oružjem u smislu pravog oružja. A kaže nježnim oružjem u smislu ženi. Koriste ono što je Allah dao u nama, muškarcima, kao instinkt, kao strasti, kao koriste to da mi zaboravimo na ono što je bitno. A i one da zaboravi. Rasulullah s.a.v. nas uči. Nemojte dozvoliti da vaše hanume, vaše sestre, vaše kćeri odgaja neko drugi. Rasulullah im posvećuje vrijeme. I zbog toga sebi samom kažem, a i vama, otmi vremena ako treba. Otmi vremena i posvijeti se porodice. Jer znaj, ako se ti nisi njima posvijetio, oni koji tebi i tvojoj porodici žele zlo, znaj da su se oni posvijetili. I preko televizije, i preko medija, i kroz školu. Subhanallah. Kaže curca, babo, ova moja prijateljica svaki put kaže kada kupuje Cipale babo joj kupi pet pari različitih boja. I djetetu to bude mjerilo stvari. Da se kupi pet različitih, pet istih cipela samo različite boje. E sada zamislite žensko dijete koje ne raste s nekim kom objašnjava bitno, manje bitno, nebitno. Šta se može desiti u glavi? Resulullah sallallahu alaihi posvećuje pažnju žene. Sada, kaže se da su mu žene došle i rekla Allaho poslaniće galebena riđal savladali nas muškarci nema onaj, nemate nikada kod nas uvijek si u njihovom društvu naravno to je specifikum bio tog vremena jer je većina ako pogledate period u Medini od Hidže Resulullaha sallallahu alaihi sallam do njegovog preseljenja gotovo da nema trenutka mirovanja non stop je Resulullah sallallahu alaihi sallam u, onaj, u akciji, ili su ratovi, ili su pregovori, ili je pozivanje, ili organiziranje društva. Subhanallah, čak imate, vi znate, prenosi Abu Davud, vjerodostojan je hadis. Hazreti Omer kad je htio da ode na, na čabu, da zjareti Meku nakon oslobođenja Mekke, dolazi kod Rasulullaha kaže, Allaho poslaniće, dozvoli mi da odem na čabu. Toliko su obaveza imali. Kaže mu Rasulullah sallallahu alaihi idi brate, i sjeti se nas u svojim dovama. Kaže Hazreti Omer, pa zar ja Omer, praška, da se sjetim tebe, jel? Allaho poslaniće. I zbog toga ovo što imate ovih dana, evo, hađija su danas, ja mislim, i zadnji su krenuli avionom što je Ove ikardove koje su bile, to je sunnet Resulullah. Došao je kod, Omer kod Ebu Bekra, ko Omer kod Resulullah, kaže, sjeti nas u svojim dola Dakle, prva stvar, ono što je bitno jeste izdvoji vrijeme. Izdvoji vrijeme. Izdvoji vrijeme za svoju porodicu, izdvoji vrijeme za svoju majku, izdvoji vrijeme za svoju nanu, izdvoji vrijeme za svoju kćerku, izdvoji vrijeme za svoju sestru. Subhanallah, eto, dragi Allah me nije počastio sestrom po majci. Ali kada gledate ljubav koju sestra osjeća prema brata kažu da je to najveća, među najvećim ljubavima koje postoje. Kaže, oni koji studiraju kriminalistiku, možda ima ovdje ljudi, to sam od njih čuo. Kaže, najređi slučaj da neko nekoga ubije jeste da sestra ubije rođenoga brata. Gotovo da ga nema. I zbog toga nama gospodar kaže budite braća i sestre, jel? Ne kaže nam budite očevi i sinovi, jel? Naravno, naš je eder da one koji su stariji doživljavamo kao da su nam roditelji. oni koji su mlađi kao da su nam djeca. Oni koji su naši vršnjaci, 15-20 godina, gore do. Ovaj, da smo braća i sestre. Znači, posvijetiti vremena. Nemoj dozvoliti da ti i ja ne investiramo u ahiret svoje djece u ahiret svojih braća i sestara. To je najbolja investicija. Hadesena Suleiman ibn Harb kaže, imam Buharija u senedu ovome kojeg je zabilježio, prenio nam je Suleiman ibn Harb, kala Hadesena Šobe, prenio nam je Šobe, an Ejub od Ejuba, kala se mijetu Ata od Ata, kala se mijetu ibn Abbas, čuo sam ibn Abbas, vi znate koji je ibn Abbas, znameniti učenjak Abdullah ibn Abbas, kojeg je Resulullah sallallahu nazvao Hibrul Umme, onaj koji je Učenja ummeta. Resulullah sallallahu alaihi wasallam od njega se prenosi pogotovo vezano za hadise i vezano za tefsir Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kale ešhedu E gledajte sad ovo, svjedočim vjerovinjesniku sallallahu alaihi Svakome od nas će oni koji su nam najbliži svjedočiti. Najbolje meni i tebe znaju naši roditelji. Kada uđemo u brak, znaju nas naši bračni drugovi kada dobijemo evlad, zna nas naša djeca. I zbog toga je vrlo bitno da u tim situacijama mi nikada ne dozvolimo sebi da nas djeca vide u onome u čemu mi ne bi voljeli da vidimo njih. Imaš ljude danas odgovaraju djecu da gledaju stvari koje su na televiziji loše. Djeca idu, idu u godinu. Zanimljiva je scena u jednoj kući onaj babo i mama gledaju normalno televiziju, ali uvijek kad je loša scena ili kad je nešto loše, odmah prebaci, a prije nego što prebaci, svi sklone glavu, familijarno sklone pogled. I kaže, dvoje, troje djece, jedno sedam i jedno pet godina, tako. Kaže, ne, bili kod nekoga u gostima i vidiš od odjednom dvoje, troje djece samo se okrenuše ovako. A roditelji gledaju šta se dešava tamo Vidjeli od svojih roditelja kako se prema tome. ste oni su svjedog da su im roditelji rekli, čuvaj pogled svoj. Ne možeš sačuvati srce ako ne čuvaš ono što ti je prozor srca. Odakle je srce? Uši, vid. Ako ne čuvaš to, onda ti u srce svašta uđe. I zbog toga, kad insan zikri, kad spominje Allaha Đelešanu, najbitnija stvar je da ove natruhlice izbaci iz srca. Evo, večeras ako Bog da probaj. Probaj pet minuta, govorite stagfirullah, Allahu ekber, alhamdulillah. Vidjet ćeš da hiljadu stvari koje kroz svoje prozore pustio unutra, da tebi ne daju da se posjetiš I zbog toga čuvaj se svjedoka protiv sebi. Svjedok protiv nas je svako onaj prema kome smo mi pogriješili jer nismo učinili ono što nam je gospodar naredio da učinimo. Kaže Hazreti ibn Abbas, svjedočim da je Resulullah sallallahu alaihi wasallam ili je rekao, a ta svjedočim da je Ibn Abbas rekao da svjedoči da je Resulullah. I to je, subhanallah, to je ljepota. Prije par dana jedan, jedan profesor nam govori Zala Rahmetila Hafiza jednog velikog ovdje, autora Teđvida, Hafiza Ibrahima Trebinca. Možda ste neki i vidjeli onaj tefsir, ovaj njegov Teđvid što ima Kamila Silajđića i njegov onaj, zelen. Kaže, preselio je čovjek tamo možda 70 i 80 godina. Kaže, preselio je, a da u njegovoj kući nije bilo toaleta, nego je morao van izlaziti. Toliko je bio pod teretom. Ali kaže, drugi profesor za njega priča, nikad profesor Ibrahim nije izašao a da nisi pomislio da je najbolji od jevenica. Kad bi ga vidio kako je uredan, kako je lijepo obučen. I sada ja gledam ova dva svjedočanstva. Ovaj prvi profesor kaže da je tako skromno živio da je to sobičak nekakav. I kaže zatvorio i bio je u zatvoru za vrijeme komunizma. I danas kada ljudi govore, ma kaže, lijepo je bilo za vrijeme komunizma. Ovaj profesor kaže, ne znam jednog alima od 45. do 75. da je vrijedio kod nas kao ulema u našoj generaciji da nije bio u zatvoru. Eto kako je nama valjalo, valjalo taj period. I što je najgore, kaže, vrati se ljudi iz zatvora, subhanallah, svjedočanstvo, kaže, vrati se iz zatvora, profesor, onaj na šarijatskoj sudačkoj školi, u nivou profesora, doktora danas, ne može ništa da radi, ne daju mu ništa da radi. To je takozvano uskraćivanje onih građanskih prava. Nema očega ni porod svoju sljedeći par godina da hrana. I zato, gledajte, onaj hadis Rasulullaha kojeg bilježi muslim, kom je na dženazu, kaže Rasulullah, dođe sto ljudi muslimana. Sto ljudi muslimana. Allah će da da oni budu zagovornici na sudnjem danu. Gradite svoje relacije s onim ljudima kojima ćete vi biti svjedoci i koji će vama biti svjedoci u dobro Kaže Haređe wa mahu Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je izašao i sa njim je bio Bilal. I to je nešto što je bitno. Kaže Rasulullah Wahidun šeitanun. Jedan je šeitan. Ithnani šeitanani. Dvojica su dva šeitana. Salatetun rekvun. Kaže trojica su skupina. وَإِذَا كُنْتُمْ أَرْبَعَ فَأَمِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ A kada vas je četverca, nek vam se jedan pita. Dogovorite se vas četverca koga ćete na tom putu pitati. I vi gotovo nema nema Resulullah s.a.v. da izlazio sam. Rijedak je, rijetka je situacija. Ima jedna situacija koju se sada sjećam kada je najveće Hazretja Iša primijetila da ga nema. Tada je izašao sam. Kaže, misle Hazretja Iša, kaže, u srce mi je šeitan dao da nije otišao kod drugi hanumi Pa sam izašla sa njim i vidjela za njim i kaže vidjela sam ga da je otišao na mezarje, Beki, Medinsko mezarje, da uči dovu za šehide koji su preseli. Subhanallah. Znači, izašao je sa njim je bio Bilal. Pa je pomislio kako nisu ga svi čuli. I to je danas onaj vrlo bitno. Imate bitne stvari u životu koje nažalost ljudi nisu čuli. U momentu kada to čuju. Kur'an. Gospodar nam u Kur'anu kaže Ja lejteni lem ettehid fulanen halila. Reći će onaj koji će ići u džahennem. Gospodaru, da Bog do nisam tog i za bliskog prijatelja uzao. Jer informacije koje dobijaš, dobijaš od bliskog prijatelja. I kako ti on dadne, tako ćeš i ti postupiti. I zato Rasulullah s.a.v. kaže, čovjek je na vjeri svoga bliskog prijatelja. Pa jedan od vas neka gleda s kim se druži. Pa je onda pa je onda savjeto držao vas ženama. Wa na bi sadaq. I naredio im je dajte sadaku. al mar'atu tulqi al والخاتمه وبلال ياخذه في طرف ثوبه pa su žene davale od sebe sadaku koji je bila poput prstenja poput naušnica već šta su imale od, od onoga novca u to vrijeme srebrnog i zlatnog Bilal bi to uzimao i nosio bi u Beitul Mal nosio bi da se podijeli fukar ovaj hadis Rasulullah sallallahu kada posmatrate sve što se dešava u našem društvu tri su niva problema Prvi nivo je neznanje. Imamo problem neznanja. Danas ljudi koji Allahu na seždu padaju i znaju da se u predajama kaže liječite svoje bolesne sadakom. Vjeruju da ih nešto drugo liječi. Problem neznanja. Drugi nivo problema. Ima mnogo nas koji nešto znamo. Ali to slabo razumijem. Znači ima nivo znanja, na nivou znanja smo tanki. Idemo sljedeći nivo. Subhanallah. Nivo razumijevanja. Na tom nivou ti štitiš ono što znaš pravilnim razumijevanjem. I zbog toga uvijek kažem pogledajte ashabe Rasulullah sallallahu alaihi Kad je njih odgajao Rasulullah, jedan od glavnih smisao naših dolazaka ovdje mora biti upravo to. Ovaj ambijent u kojem smo mi. Pazite, prije par dana vidim jedna od najvećih bašći koje su ovako ovdje u Saraj, tu gore na Vrbanči. Jedna je Hanuma uzela od svog imetka i uvaku filet. Žena, čestita muslima. Ja sam siguran, ja joj nisam znao Dok nisam vidio zeka izvada gdje je na nju upisan. Ja sam siguran da, Hama niko od nas ne zna 99,9% nas muslimana, bošnjaka ne zna da je ona ostavila na stotine kvadrata bašće ovdje u starom gradu znanje ona zna da je to sebi na hiret poslala na jednoj dženazi prije par dana tetka jedna barna je presala kaže im onu poznatu izreku kada su pitali ashaba zašto mi prezirijemo smrt on im je odgovorio jer gradite dunjaluka rušite ahiret Čovjek ne voli da se preseli iz onoga što je sagrađeno u ono što je srušeno. Mi gradimo ahiret na ovaj način. Tražijeći znanje, mi tražijeći znanje, mi gradimo ahiret. Druga stvar, pokušavamo to znanje kojima nas je gospodar počastio, da ga razumijem. Da ja znam da moj bračni odnos nije samo odnos između muškarca i žene, nego je odnos između muslimana i muslimanke između mumina i muminke. To je nivo razumijevanja, to nije to nije nivo samo znanja. Ja znam da je prvo što će me gospodar pitati moja porodica. Kada sam im dolazio, kada sam im odlazio. Je li mi bilo bitno ovo ili ono? Jesam li im odvajao vremena koliko je trebao? To je prvo što će biti pita, Znanje o tome. Razumijevanje toga jeste da, da uvidim te stvari. Da ih vidimo onakve kakve jesu. Zato je odane dove gospodaru počasti nas da vidimo istinu kakva jeste i da je slijedimo. I sačuvaj nas od toga da ne vidimo istinu, Ljudi ne vidimo. Pa ljudi, mi smo se mogli roditi na, na, milijardu strana svijeta. Mogli smo se roditi kao to vera, kao oni koji robuju krv. Kao oni koji kažu da, umjesto da je jedan gospodar, kažu da je dvoje. Mogu se roditi. Allah meni i tebe je počastio. Rodili se u finim muslimanskim porodicama. Pa nam roditelj dao lijepa imena. Pa i živimo u čaršiji gdje imamo na stotine džamija. Pa možemo učiti Kur'an gdje god hoće. Niko te neće kazniti za to. To je nivo razumijevanja. Nivo znanja, nivo razumijevanja. Treći nivo. I uvijek, ako gledate, alhamdulillah, puno ljudi zna. Manji broj ljudi razumije. A najmanji broj ljudi primjenjuje. Nemojte. Naša druženja sa hadisima Resulullaha sallallahu alaihi Ovdje su moje i tvoje sredstvo, moj tvoj put, moj tvoj most. Najprije do ljubavi prema dragom gospodaru koji nas je počastio Muhammedom sallallahu i ako to ne gradimo, onda je dolazak ovdje besmislen. Druga stvar, jačamo svoju vezu sa Rasulullahom. Donoseći salavate na njega. Meni je drago, prošli ovaj, prije Ramazana, ona druženja, pa mi kažu, onaj zadatak imali smo da donesimo sto salavata na Rasulullah. I more mi ljudi kaže, kaže, e, mi smo čak ljudi koji ne žive, žive 2500 km odavde, 3000, kažu, sto salavata, pa pazite, ovo je uoč petka. Dan kada se naša djela izlažu pred gospodara. Dan kada treba najviše salavata na Resulullah donost. Ali imate, imate, na desetine hiljada ljudi na, na, na, na, besmislenim mjestima. I zbog toga jedan stih, oni koji mogu neka ga zapamte, men nasu, nisu ljudi, siva kaumin arafuk, osim one skupine koja je Allah spoznala. Osiwahu mu hemeđun hemeđun, sve mimo toga je ruljeno. Men nasu siva taumina arefuk. Niko nije insan ako nije Allah sposob. Pa čovjek, koja je razlika između tebe i hajvan? I jedeš i piješ i, i da ne govorimo dalje. Koja je razlika? I zbog toga pokušajte, ako Bog da, da do sljedećeg četvrtka. Nemojte da, da, da barem jedno ne sjednijete. Da donesete salavate na Rasulullah Sjetite se ovoga hadisa. Rasulullah je savjetovao ženama. Pa im je naredio sadaku. On pa nije to samo za žene, oni naređivaju muškarci. Subhanallah. Šta je? Meni je uvijek dodirni to stalno ponavlja. Kada su Resulullahu rekli da je preselila žena koja je vodila brigu o džami, Kaže Resulullah s.a.v. Što me niste obavijestili da je preselila? Kaže nismo te htjeli uznemiriti. Kaže rijetko kad se Resulullah ljuti, ali tada se naljutio. To su bile hanume toga vremena. To su bile sestre toga vremena, to su bile majke toga vremena. Mi moramo nastojati svi zajedno i da našim sestrama, i da našim majkama, i da našim kćerima, i da našim nanama, da našim unučarima, ako nas Allah počasti, čovjek onako kako imaš pet dnevnih namaza, tako živiš na dunjalku. Rodiš se, imaš roditelje, jel tako? Jel tako? Imaš. subhanala je li kad insan pomislio koji je nimet da nisam se zatekao u onome domu za nezbrinutu djecu. Allah te izveo iz utrobe tvoje majke počastio te porod. Živiš kao i Kindija. Imaš svoje roditelje i, alhamdulillah, dosta ljudi dočeka i svoju dedu i nanu, jel tako? Imaš djedu i nanu, imaš svoje roditelje, imaš svoju generaciju. Ako te Allah počasti, imat ćeš svoj vlad i ako te još više počastiš, imat svoje unuke. nemaš više teravije pet dnevni namaz. Malo je ljudi koji dočekaju više. I zbog toga se spominje da je Resulullah rekao zaista će jedan od vas dati iskreno sadaku koja je kaže malo pa će doći na sudnjem danu dočekat će ga kao brdo uhud velika, kao trebelić velika. Kaže, gospodar će mu to uveći. Nastojimo salavate na Rasulullah sallallahu alaihi sallam ovoj herti i nastojimo da damo sadaku, odvojimo od sebe. Jer onaj ko ne odvoji od sebe, takva osoba ne liječi svoje srce. Prije nego što proučimo dovu, meni je želja, ne znam hoće li biti dovoljno habze, ovi su ahbabi pripremili odavno od, od Ramazana da vam danim neku hediju. Ne mogu ja sad svakome od vas dati po knjigu, to mi je skupo, nemam ja toliko, nemam. Ono. Ali ovaj, u toku mjeseca Ramazana smo onaj, sa ahbavima organizirali na radiju, bili smo ovu siru Resulullaha sallallahu alaihi sallam čitav u 29 epizoda prošli. I onaj, ako Bog da svi ćete, ja se nadam da će moći biti, ako ne bude onda ćemo donijeti sljedeći put još, ovaj, svi ćete dobiti po jedan primjerak toga. Znači DVD na kojima je, jer ja sam mnogima baba obećao. Oni kažu ima, li, ja kažem ima sad da, da, da napravim. Tu se ova četvrca baba ama, i oni, oni što to izorganizirali. Hvala dragom gospodaru, pa će tako da kad proučimo dobu, onaj je tu dobu tamo, tamo, na vratima ako Ja molim gospodara da nas počasti da budemo od onih koji šire, šire znanje. Od onih koji vole Rasulullah sallallahu alaihi sallam i koji nastoje da prenesu ljubav prema Rasulullah sallallahu alaihi sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava džehennem. Gospodaru naš, salavat i selam Tvoj neka je na Tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš svakim dobrom na ovom i na budućem svijetu. Gospodaru naš, počasti nas srcima koja na tebe misli. Počasti nas rukama koji za tvoju vjeru radi. Počasti nas plemenitim mislima i počasti nas da razumijemo stvari onakve kakve one jesu. Gospodaru naš, molimo te da oprostiš nama Gospodaru naš molimo te da oprostiš nama. Gospodaru naš molimo te da oprostiš nama i roditeljima našima. Gospodar naš oprosti svima koji su prije nas nosili bajrak islama i počasti nas da nosimo dostojanstveno bajrak islama. Gospodaru naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa molimo te da primiš naša dobra djela. Gospodaru naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da primiš naša dobra djela. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo nemoj odbiti naša dobra djela. Gospodaru naš, tvoj pegamber je rekao dajte jedni drugima poklone, volčete se, pa nas počasti da dajemo jedni drugima poklone kako bi se još više voljeli. Gospodaru naš, oprosti nama i roditeljima našim i uprosti umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Gospodaru naš, podari bereket umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Gospodaru naš, zaštiti živote umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Počasti nas da radimo za Tvoju vjeru i da uzdižemo Tvoju riječ. Subhana rabbika karabra, izzati amma yasifun wa salamun ala alamin al-fatih.